Mirë mëgjesi jeri, mirë mëgjesi Altin, mirë mëgjesi Olta Mirë mëgjesi të gjithë e këtë që jeni Mishdan Shuri përshëndesim nga klubi mëgjesit në Valët e Klab FM në 100.4 Unë jam blendi këtu, kjo aty jeri Mirë mëgjes Altin e dhe Olta Mirë mëgjesi Mirë mëgjesi Dhe kash um, O kanë ardhur uh... Dhe të kam, kam sa informacione mbi filmat e rinë që do t'jenë në Cineplex Po pak më vonë, po Super filma Po vjen dhe një tjetër që po shikoja. Sa po pash trailerin e njërë, do vi nga tetori. Po do të them pastaj. Okej. Okay. Oh, super gjë. Me me kështu gjëra, domethënë, me Do një aktor do e zbulosh? Uh, Harrison Ford për shumë. Oh, mirë. Kishën atë po, edhe ky Ryan Gosling. Oh, super. Në një film së bashku dhe janë në të ardhmen, në një të ardhme shumë të ndryshme. Okay. Ku ka makina fluturuese e gjëra kështu. Sa bukur. Po. Vetëm pas pak. Mirë ngjësi juve, njerëz, si jeni? Mirë. Mirë ngjësi. Jeni gëdhir sot. Mm. Të gjithë gëdhir mirë. Me dëshirën e madhe për të ardhur në punë. Është e premtë dini? Po po, prandaj. E premtë dhe muzikën e zgjedhin dëgjuesi sot, kështu që bëhuni gati për lloj-lloj gjërash. Mund të duhet edhe të këndojmë për ta. Nëse ndonjë përshëmëri që të mos jetë në arkivën diskografike të Radio Sklave FM Pam. Po themi kënga apo regjistrimi i caktuar që ju dëgjues dëgjon atë. Do ta bëjmë me kënaqësi. Do ta bëjmë me kënaqësi, është motoja jon. Ne problem po. gjithë. Kështu që ne mund ta bëjmë edhe kështu si slogan që ta kemi këtu. Imagjinoj për shembull një billboard. Ne bëjmë gjithçka, do jetë slogani. Jo, jo, do ta <laughs> bëjmë me kënaqësi, siç ajo sapo tha. Se imagjinoj për shembull duke duke dalë nga Tirana, diku mm. Laprak atje dhe ke një billboard të madh atje. Që thotë klubi i mëngjesit. Do ta bëjmë me kënaqësi. Bukur tingëllon, shumë ah. është kështu. Mhm. Super slogan. Super slogan. Faleminderit Volta, se ti je në basë këtij slogani. Jam gritur me idesën. Që e gjete? Okej, shumë mirë. Bravo Volta. E si ishte e inti për juve? Mirë. Ndodhi gji kafshë? Ja. Jo. Dhe shpend, jo, gjikafshë kafshë. <laughs> Gji kafshë është, ai që nuk është fjalë deri. Mos u tall me emisionin tani, bëu serioze një moment. Vetëm për hyrjen të paktën. Po bra. <laughs> Gji shpend. Unë po flas seriozisht tani, ndodhi kafshë dje. Po pra, dhe të thash mund do të gjë shpend, jo gjë. Po jo pra. Pra. Sa po nuk po tallem. Me këtë me jamë shumë shumë. Ne një përgjigje se unë e kam ndryshë përgjigje. <laughs> Nuk e përgjigj. Gjikandra, gjikandra. Ëh, Jane <clears throat> gjën sekte. Mm. <laughs> Eh. Mm. Dje ishte 20 vjetori i Fevziut, do me 20 vjetori i Fevziut. Fevziut i ka, i ka kaluar të 20, po. <laughs> Dje u festua. Po, dje u festua 20 vjetori i emisionit Opinion. Wow, në... s'pata mund si të shumë. Të vë vëklen. Po, s'ka problem. Humano sepse do të hedhin, kam përshimin unë do tjetë një, një këshu, një, një super video, po. Një super video në YouTube. Kujdes, uh, see you again. E ke përstysh see you again që është video më klikuar dhe i da po. një YouTube? Kujdes, i themi atyre se do këtë video të reja Do dalin gjona, jo, pa po e kam fjallin që Dje me ka pasur një uh, Transvetim maraton mm -hmm. Nga ora 2 e drekës Deri në orën 2 të mëngjesit Wow, wow. Bravo Kështu që bravo i qoftë, atë të them dhe unë 12 orë i bje 12 orë Po jo transmitim, dhe më da i bërë okay. në tisa ditë Normal Po i montuar në një gjëtë gjatë, kështu Disa intervista me personazhet një orë që ka patur në studio në të kaluarën si Tosnano për shembull ose mm -hmm. Lir Meda ose ku diun se çfarë. Është shumë e shumë të tjerë. E drama e tjerë dhe pastaj në në mbrëmjen e djeshme u bë një një nat pritje domethënë me të ftuar që ai kishte patur në emision. Ishte me regjistrim me gjithë. Jo jo, kjo yeah, ishte live, kjo ishte, ishte jo. domethënë ajo pritja që u bë aty ishte ishte interesante, ishte interesante. Po kështë kemi parë. Po kës ke parë ti, foto pa janë hedhur në Facebook... A vërtet e ke? Po po. Mhm. Un s'kam hedhur asnjë akoma. Po besoj do kesh bër, ha. Unë... mos më zgjenje. Jo, nuk kam bër, po më kanë bër se kishte shumë fotograf, duhet të më kenë bër. Normal. Si isha në moment se si dola kështu në mes të gjithë komuniteteve fetare. Oh. Kisha po, se kisha nga komuniteti musliman. Ëh. Mm -hmm. Kisha pastor Akilin nga ana tjetër. Kisha Edmazin, që ishte qelloj aty. Mhm. Mm i që thash ti kam mirë përdorë të gjithë. Do të dalë foto e bukur kjo. Po, mund të jetë. Unë dhe komuniteti fetare. <laughs> Do ta shojmë atë. Do ta shojmë. Çu shumë na dëgoza. Por uh, do të bëjmë lojën, do thot, pak më vonë, se kë kam parë unë e tjerë e tjerë e tjerë e tjerë. Okej. Okay. Kështu që. Ojeri çfarë po bën për stërvitje jeri Për stërvitje? Po. Asnjë gjë. Asnjë gjë, ëh? Jo. Ti Olta vazhdon me atë? Po po. Si quhet ajo? Zumba, çfarë është ajo? <laughs> Zumba. Sum Zumba, Zumba. Jo, jo s'është Zumba me z, me z. Zumba, jo, po, po. s'është Zumba. Ti çfarë tjetër? Çfarë është tjetra? Jo Zumba. Se s'është një tjetër kështu, prapë me të kërcyer, po. Salsa. Jo, salsa. Jo, jo. sa është kërcim. Po, pra, po që është gjysmë palestër, gjysmë kështu domethënë. Po po. Se po dëgjoj shumë edhe për këtë CrossFitin që mhm. Po po. S'është asgjë në fakt, e ka vite që praktikon. Fitet shumë po. Po thonë që është, po më thoshte njëri që është kafshëri e vërtet. Po pse? Ose shpenderi në rastin tonë mirë, më she e do ashtu. Po jo, iku ajo. Hm? Ajo iku. Ai iku ajo. Iku <laughs> po, po pse është kafshëri? Kafshërin kuptimin që të do të thonë është mirë, është efektiv. Të bëm të bën kafsh, mhm. një, dhe është kafshëror në trajtimin 2. Sepse thon ata, domethënë ti vjen atje dhe do të vdesësh. Më jo. Para se të mbaroj ajo. <laughs> Në se thotë ai hën, çfarë do ta shumë shpejt, do të edhe 15 minuta apo do të thësh tani, tani. <laughs> Lodhesh pra. Që nga sporti i rëndë. Sepse jo nuk është sport i rëndë, janë ushtrime që edhe pa pesha e pa gjëra, po. E çfarë po ndodh? Nuk e di. O Lora. Kërceu kjo e mirëmëngjes. Mirëmëngjes. <laughs> Si je? Mirëmëngjes. Ishte një kështu kërcim. Po s'ka gjë se ka e kupton. Jo, po. Është, dhe tani një ça ça ça. Një ça ça. Po. Ciao ciao. Kështu që po mendoj ta provoj njëra, do kam frikë se mos mos ngel. Mos ngel, jo se më kanë thënë që <laughs> më kanë thënë që që ditën e parë më than, mm. duhet ndihmë për shembull. Duhet ose të marrësh një grua në shtëpi ose gruaja jote dikush që të të ngrejë nga shtrati, domethënë. Të të veshë çorape, të të veshë pantallona, se nuk lëviz dot fare, je shumë. Edhe leja të ditën më fal. Je pir, domethënë, po. 3 ditë, 3 ditë ton. Gradualisht, jo, po. fuqishëm që ditën e parë kam pasur. Nuk e di, ti thosh se un kam pir shumë ibuprofen. I thash un bravo ti. Do kam filluar crossfitin tha, kam uh, të të premte të shtunë të diel me ibuprofen, të hënën vazhdova crossfitin tha ai, pastaj po, të marr të mora prapë ibuprofen. 3 ditë në spital, 1 ditë crossfit, Është shumë seru Është shumë mirë. <laughs> Ne shkojmë pa po jo militar, tha kujdes nga militarët. Uh, mund ta provosh ti përpara. Të, të një litar në fyt dhe të ngrenë dhe të shikojnë deri deri sa deri sa <laughs> Ja tani mos. Po çike. Çka gjë interesante. Me këtë prezantim që i ke bër, unë nuk e marr kur për si për ta bëj. Të sakrifikojmë <laughs> bletë. I lëviz me duar dy litar, do ti tundesh në ajër kështu me me e ke përse janë dy litar të trashë të gjatë. Po, po, e kanë parasysh. E bën atë, do të kenë atë efektin. Jo, është një gjë e shkëlqyer. Po vetëm që kërkon përkushtim. Po thash se mos kush e di, Olta po. Si çdo tjetër. Po, po jo, Olta jo. do, po sfati muzikë latine, Olta nuk shkon. Jo, po nuk pati pak despacito brenda. Po. <laughs> Ka mundësi sa kam, e kam zemrën plak. Jo dua të dëgjojnë nga ndonjëri që e ka provuar, ndonjëri që na shkruaj kush ka bërë crossfit nga Juve. Jo, un kam parë në rrjetet sociale. Ti nuk dëgjohesh mirë. Edhe dhe çështja është që jo do të dëgjoj nga dikush që ka ka bër crossfit, që është mhm. ndiqim. Ose që bën aktualisht. Ose që bën. Që ti ke të dhënë të pamë. Ja vjen apo si vjen? 069 20 70 222 069 20 70 222 na shkruani çik për këtë. Që ta dinë për bëjmë një vendim të emancipuar, jo kështu. Un them eh, net 4 të ndihmojmë ty. Ç'ka sti i parë. Për çfarë? Po me çfarë do të ndihmoni ti mua? Eh, do të vim të nesërmen të të veshim çorapet, të bëjmë ah, kafe. Ah, okay, ja. Oh. Oh, po, ok. Mirë. Shkater. Pemë vasë fanë këmë në mëgjesit. Së rumën të avë të po. <laughs> him out again. pushing forwards, but he keeps pulling me back. tëndin apo punon në këtë fush. Kursi i plot një vjeqar për hotelier në Hospitality and Tourism Academy ju jep mundësinë të njihni dhe zotëroni të gjitha departamentet e hotelit: bar, restorant, recepcion, housekeeping, financë, menaxhim, marketing dhe burimet njerëzore. Për regjistrime kontaktoni në 068 204.000 ose na gjeni në Facebook apo Instagram. Hospitality and Tourism Academy. Diri dje, jeta i me ishte hiqë syze vërë syze. Dilë të vija syze të djelit me zi dalloja shoqet e klasës. Ikte dielli, vija syzet me numër. Nga sot, gjithçka ka ndryshuar. Bëra syzet e diellit me numër tek kital Optik. Tani edhe duke mbukur, edhe shoqart. Dhe s'ka më hiç syze vër syze. Çfarë do numri optik të keni? Dhe cilin do model syzesh? Mund ta vërshtasin tek kital Optik, madje mund edhe të japin efektin pasqyrë në të gjitha ngjyrat. Është shumë në mod. Ital Optik tek Silvia në Tiranë. Tek kati i dytë Hyrja Leila dhe pran avn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 Western Union, Moving Money for Better. Win Music Freedom prezanton Solomon në Tiranë. Me datë 8 shtator, ju presim në sheshin Akademisë së Arteve ora 21. Stay you. Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento. keni hotel. Se vini në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Un jam Blendi, kjo është Jeri. Mirëmëngjes. Buzqesh Altini, Olta dhe Lori. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Lori. Ëm um, ehm, Atëre, Jeri është gati tani na frymzoje, ka zgjedhur një shprehje mm -hmm. dhe është nga një njerëz i madh. që Olta po bën gati motin për ditën e sotme. Jepini. Atere, shpreja që un kam zgjedhur për sot është nga Volter dhe është kjamë Para gjykimet janë ato që budalejnë të përdorin për arsye. Ups. E ditë të genë. Falemim deri tjeri. <laughs> të lutam. Edhe njërë këtu dhe mirë. Para gjykimet janë ato që budalejnë të përdorin për arsye. Okej, okay, shumë mirë. faleminderit deri tjeri. Të lutam, ndje. Po, pse sot këta, apo pa shpikime? Pa shpikime. Okej, okay, shumë mirë. Pa shpikime, bra. Kjo po. do gjithë ditë, kështë Kujdes nga para gjykuesit, janë budalejnë. Po. Fundeja <laughs> parëm, që zdo shumë Atëherë. Olta. Po. Gati? Gati, gati. Ku për Olta? Ku për humbesh? në për mesazhe. Ah. Oh. 21 gradësh në këtë moment, 29 do jetë maksimale për sot dhe vetëm 30% janë shanset për shi. Thuhet që do pikojë rreth orës Okej. Ndërkohë nesër shanset për shi janë 99%. Oh, okay. Ah, dhe freskohet goxha duke shkuar temperaturat 24 gradë. Po ndërkohë mhm. më larta 24 gradë. Mhm. 20 më ulta dhe 24 më lart. Pra po. sot ka shanse për mbasdite dhe nesër gjithë ditën mund të ketë mund të po, ketë shi. Të dielën hapet sërish. Kështu që u dojsh plazhi. Jo, ah, keni të dielën, por Mirë, dakor, po u dojsh për të shtunën e kam fjalën. Po, që do të thotë që njerëzit do rrinë në qytet po kanë uh, përgatitjet për Po prandaj pra, dhe trafiku do jetë mm-hmm. kaos. Mhm. Me shumë gjë. Edhe qendra tregtare do të jenë plot. Full po. Plot. Pakë shumë ky është parashikimi. Po, kështu që është është mirë. Është mirë me nejt. Ose me gjujt në një orar kështu. Ose me nejt në shtëpi me filma. Rahat, rahat. A ku diun të shfar? Tani do na tregosh pak për atë filmin e ri? Unë bëra kurështare Po pritojë i kur dalë amani Filmin do dalë, kemi filmant Po, përveç këtyre. Un vetëm trailerin pa ieri. Trailerin pa në televizor mm -hmm. dhe ëm um, dhe më, më duk interesant. Ishte okay. Harrison Ford, ishte Ryan Gosling. Se mbajmë ndas çfarë uh, quaj si film. Okej. Okay. Po duke ardhur deri në 6 tetor. Mhm. Mm dhe ka një, që që që ata për shembull, është është që që që që ata e hedhin trailerin që një muaj që muaj që që që që edhe që që që që Se çan do të kur e shikon trailerin rreth uh, një muaj përpara. Për shkak të sa data sot? 8. 8. Mhm. Ai fillon datë 6 tetor. Ti shikon trailerin dhe po, thotë 6 tetor. Mhm. Edhe ashtu mbaron 6 tetor. Edhe është si një, okay, ty të pëlqen, është si kur kruhesh, po nuk kruhesh dot. Nuk kupton se nuk është se mund të shkosh tash i ikosh tash. Okej, që nga shumë i bukur thua ti. Po, Pastaj do shikosh trailerin prap, po. Mm. Dhe shikosh prap dhe prap nuk kruhesh dot. Sigur të hapo nuk kruhesh dot. Dhe ajo ka mbushjen unë që ka një efekt shumë kështu. Kur të data gjashtetori aty I parin në rap, biljeta në dorë Po të shketi do të Do të gjejë unë trailerin okay. Do do shikosh, do kënaqesh. 0692070222 0 6 9 20 7 20 tonë të Jo, thjesht një kërkesë muzikore Okej, okay, shumë mirë Kërkesët muzikore mund t'i bëni në këtë numër Pra minqtashur sepse është e premë të sot dhe kërkesat muzikore i zgjidhni ju Në 069 20 7222 Shkëm të këmë zikë dhe një Kjo radhës do jetë për Eduardin Ok, shumë E përshëndesim Thank you Thank you FM 100.4, Albania's best radio station. Taran taran tiri tiri tiri. Mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi. Hello. Mirë se vini. Hello. Hi. How are you? Er, është është klubi mëgjesit mi dashur. Tani i digitalizuar, kam përshqipjen unë, a? Po, po. Mund ta mhm. themi këtë? Tam. Sa është ora më zotrin se u digitalizuam më parë? 7:31 minuta. Okej, shumë mirë. 7:31 minuta është Një orë e mirë e mëgjesit Sot muzikën e zini ju 069 27 222 069 222 Kam të histori mm për të treguar. Mhm. mm E para do të zëm pak me, me uraganin Irma. Irma Që ka që nashi madh Në një, sot një që e kështu që e bum Po nuk e ti pra Edhe unë po e dëgjoj atë, të po është uragani më i që nga dora ime e tja, e majt. Pa dashje kur e vendos kam boka bum, nuk e di. <laughs> Oh, unë vetëm e vendos. Që ka to ka një uragan dorë se do lori. Ja ja shifë blind. Gjithë mirë. Ja shifë si jam. Po vë po lori kam ai lori. Jo më bësh dy më bësh. Bryli, ok, bryli. Po i më. Bryli lori, po më mos e vendos lori. Po vetëm mos e vendosësh? Jo, s'e vendos. Po i më ja bën kështu. Po, Edhe jo. Nëse <laughs> Edhe unë mund të bëja kështu, po ta bëj vet po. Kjo jona që nga oh, më një shumë shumë pak shumë ndjeshme A ti bjerë me kohë Jo, jo, jo, oke, oke, oke Mos dalim nga tema, mos dalim nga tema Se shë prejmë, E ka, e ka ullur Houstonin me 2 cm I gjithë qyteti është zhytur Kanë kan parë disa nga këta geofizikanët mm -hmm. Edhe me matjet që kanë bërë I gjithë Houstonin, thona, ta tani është 2 cm Më i ullët se që ishte më parë. Dhe kjo është e kuptueshme nëse e mendon se sa shumë peshon uji, sepse për 1 kub ose 1 metër kub ujë pesha është afërsisht 1 ton mm. e 1 metri kub, dhe ata kanë pasur shumë shumë metra kub atje. Edhe thonë ata është normale që gjithë plaja i Houstonit të zhytet nga pesha e këtij uji me 2 cm. Por thonë ata do të ngrihet sërish. Po. Basi ujrat kanë rrjedhur nën tokë dhe të ketë kaluar ai filtrimi. Por do doj pa kohë, kam bërë shtypin. Do doj pa kohë, thonë, është mm. si puna e kur një fëmijë, po, hidhet me një dyshek. Do të mm. do të ulet dhe do të ngrihet sërish mbasi të jetë në ajër. Nëse kjo është njëra histori. Mhm. Kurse tjetra që është akoma më e rëndësishme. E rëndësishme. Tani un dua t'ju ashtroj edhe ju vajza si kështu po. Okej. Okay. 5 infermiere. Mm. Në Houston. Mos. Jo, no, jo, jo në Houston, më falni, në <laughs> po, Denver, në Denver, në Denver, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë 5 infermiere. Po, janë përjashtuar nga puna për 3 javë. Po, po pse? Po. Ka qenë një mas disiplinore, vetëm 3 javë, pastaj janë rikthyer në punë. Po çfarë kanë bërë? Vesh, kanë kanë kanë për shkak se ato vazhdimisht edhe në bashkëpunim kanë parë intimet e një pacienti. Oh, jo. oh my god. Gjatë kohës që ai ishte ah. ishte, uh, si thua, pa ndjenjë. Madje edhe gjatë kohës kur pacienti u bë me Fatkeqësisht diç. Ah. Oh, po i kanë shërbyer oh. normalisht infermierat. I kanë shërbyer, por uh, por me sa duket dhe si shtohet edhe një zëdhënës, po flasim për <laughs> uh, kjo ka ndodhur, kjo ka ndodhur në Denver Health Medical Center. Ëh uh, dhe njëri nga nga këta zotrinë i cili është Josh Rasmussen dhe është zëdhënësi i sa qendre mjekësore në Tam. Denver në Colorado të Bashkuar të Amerikës, ka thënë që ato, ka thënë ai kanë qënë ashë të, të impresionuara ah, ah, nga, të lotë nga kybur, po sa që kanë shkuar vazhdimisht për ta para, Wow. Për ta admiruar, për të admiruar, uh, ka qënë për masa, uh, Olta. E, e, e, e, e, e, e, e, Ma dje kanë shkuar, kanë hapur edhe Atë zinxhirin në morg. Oh, oh my god. Dhe pastaj njëra nga infermieret ka dëgjuar të tjerë që flasin për këtë, bën thashë themë moi e ke parti atë. Wow. ai ishte njëri një pacient në dhomë dhe pastaj ai ishte një që një pacient në frigorifer. Nuk kupton? Në mar. Pas vdekjes atje, edhe dhe prapë kanë shkuar e kanë e kanë atë vetëm për shikoja domethënë. Shikoj vetë. Që mos habitesh, mos them pasaj që Është si puna këtyre peshkatarëve, ke parasysh kur ndalin fotografi me këto <laughs> peshqi që kapin, mhm. është i vërtetë, është me Photoshop, është i vërtetë, është me Photoshop. Kështu që sta beson njëri. Edhe të vjen kur se lara hat po. shkretin. Kështu që 3 javë ato janë larguar nga puna. ë të pesta. Ka ardhur policia që është përfshirë atje, nuk kanë gjetur ndonjë kështu arsye për të hapur një, po themi, hetim kriminal etj mhm. etj, por u ka lënë aty në spital që të marrin masa të brendshme. Edhe kjo ka qenë. Njëra thon nga infermierët që atëherë është larguar fare nga puna. Kjo ka ndodhur në nga data 31 mars deri në datën 3 prill të këtij viti. Për katër ditë me radhë kanë ndodhur disa herë në ditë vizita nga infermierë ndryshme. Në gjendën e para si duket që ka hapur lajmin, të po, pra. gjithë tjerat janë shumë kurioztare. Janë <laughs> shumë kurioztare. Tani infermierët në spital për atë punë janë për për po. për të kujt për të kujdesur. Dhe i thon njëra tjetrës vazhdimisht sloganin po mos e shikosh nuk do e besosh. <laughs> Duke duke arritur që e mirë gjashtë më shumë tuar. Pastaj një herë ta po, shikosh gjithmonë do shkosh. Po. Mos e hapo të derë Altin. <laughs> Mirë. Kthehemi pas vën kryeminë e mëngjesit në klavë fem në 104 Ka dhe kështu pra. Ka dhe kështu. Kë i për 3 javë, 3 javë pushim pa parë. Kjo është për kë Olta? Kemi sa keq për Albanën Altin? Për në Facebook apo? Po, për Facebook. Për Albanën. Just stop your crying it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good Mirë e mirë se vini në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes të gjithë dhe Mirë më njës i eri, mirë më njës i aktin, olë ta E dhe Ah, më mirë dhe një, a? Po të gjemë mirë Do thosha unë Shumë mirë Unë dhe thosha shumë, shumë, shumë, shumë, shumë më mirë Hey Jeri, shkemi nga ana jote e materialeve të përgatitura për emisionin e sotë. Go Jeri, go. Go. Ju e dini që njerëzit kanë nevojë të përjetojnë uh, eksperjenca nga më të një Në të faktën. <laughs> Minimalisht. Që të rrisin adrenalinën e tyre. Dhe në fakt, zgjatë një park uh, shumë i veçantë për të gjithë ata që duan të përjetojnë diçka ndryshe. Ndodhet në Australi, parku quhet uh, Crocosaurus Cove mm -hmm. dhe ti mund të notosh. Pra një krokosaur është mm -hmm. si mhm. një krokodil dinozaur. po, por është shumë gjigant se krokodili po. normal, shkon te diku te 900 kg pesha e tij, më minimale po them. Gati 1 ton, po. Gati 1 ton. Mm -hmm. Dhe ideja është ti mund të notosh uh, i janë, qet po them uh, pishina gjigande, por ti noton i qet por si për kokës tonte mund të kesh edhe një krokodil të të këtij lloji. Wow. Tam. Po. Faleminderit. Të lutem. Është për ta parë apo dhe prek, mund ta prekësh? Tani Lori, nëse ti guxon dhe të prekësh një krokodil të tillë, edhe mund ta prekësh. E kuptoj. Por unë nuk ta sugjeroj një gjë të tillë. Është quajtur ndryshe dhe ka fazë i vdekjes, por që bëhet fjalë për gjithat ata që kanë nevojë apo janë të pra, apasionuar për zhytjen, edhe që të zhytjes ti shtojnë mm. edhe një nuancë po themon më të rrezikshme, mund të provojnë po. pikërisht në Australi në kafazin e vdekjes. Unë nuk do isha gati, me të drejtën, nuk e di. Mirë, do jo. të bësh gati këtu në Jal, i rim pas trajnimit në Jal, pastaj nisesh për në Australi gati për kafazin e vdekjes. Dhe sepse thon si është ajo shpreh. Megjithatë ka ka një gjë pozitive. Nëse ja del në Jal, ja del kudo. Ja del kudo. Ka një gjë pozitive sepse zhytja në ujë nuk mm. bëhet uh, si zakonisht, por ti je në një kafaz qelçi sepse ah. normal duhen masat mbrojtëse dhe në momentin që ti zhytesh pastaj vetëm me okën tënd është me këtë kafazin e qelçt atëre mund të shohësh edhe pikërisht pra, krokosaurët. Krokosaurët të të, të shqyem për kafazin. Më pëlqen kjo me krokosaur, më pëlqen shumë. Krokosaurët të të shqyejnë. Okej, mirë, shumë mirë. Kthehemi pas pak në mëngjesin, miq dashur interpretë, shkurtë kur të vim këtu do të kemi një pyetje nga aktualiteti, gjëra që ndodhin rreth nesh. Megjithëse di çfarë mund ta bëjmë një tani? Po. Okay. Me që jemi, po, po mund ta bëjmë një tani dhe pastaj shkojmë tek uh, publiciteti. Muzik dhe anagrama është duke ardhur. Për këto kohë po qëllon të shikoni në rrjetet sociale të përhapet një tablo e vjetër e realizmit socialist. Mhm. në të cilën mund të shikosh si në një film kështu absurd që të gjithë personazhet historik shqiptar janë ngritur dhe janë bashkë në një vend u të parajsa e heroëve të Shqipërisë. Mm. Mes cilme është edhe një kriminal, Enver Hoxha. Por uh, por ai sjuhet. Jo, është aty <laughs> edhe është në qendër të tablons, se ishte në kohën kur akoma sjuhej me emrin e vërtet. <laughs> Dhe dhe Skënderbeu është duke i dhënë diçka. Ah, okay. Çfarë po i jep? 0 6 19 20 70 222 2 0 6 19 20 70 2 2 Qfar po i e Skanderbeu Enver Rogers në në tablon e çuditshme nga realizmi sotërik. Can I sit next to you? Can you sit next to me? Get the stars out your eyes, come and bring them to me. It's just that I've been down so long. I gotta give me my way. Can I sit next to you? Can you sit next to me? Oh. I walk to Memphis alone, cause you do it for me. I know you would. All the kicks from the sticks, all the kicks are in the concentrate on you. All the kicks from the sticks, all the hits we took, all the stitches we got, all Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Jeri. Mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes si që të gjithëve ku jeni. Good morning. Hello. Ju përshëndesim nga klubi Mirëmëngjesit 7:51 minuta në këtë moment të mish dashur. Era Blade Runner 2049 është mhm. është filmi. Ryan Gosling, Harrison Ford. Mhm. Shumë mirë. Ehm. Ne mhm. shkojmë tash këmbë bashkë në Cineplex. Me kënaqësi. Do shkojmë. Promise. Me që rafjelen Cineplex, Filmat janë The Son of Bigfoot këtë javë. Pam. American Made i bër në Amerikë dhe IT. IT. Mm. Është filmi i tretë. Të tre këta filma janë premierë sot, miq dashur në Cineplex. The Son of Bigfoot, i biri Bigfootit, i këmbëmadhit. Është ajo krijesa legjendare mm. që disa thonë se e kanë parë në pyje, po <laughs> e pavërtetueshme. Gjithsesi, këta në filma në Cineplex dhe dhe me që jemi te Cineplexi do të them edhe një gjë tjetër. Po në Cineplex do jetë edhe Dita e Fill. Filmi i Gentian Koçit me datë 14. Me datë 14 është premiera, edhe mbas datës 14 do të jetë mm. në për dy javë në në kinemat Cineplex. Film që u vlerësua edhe në Sarajevë. Protagonisja fitoi zemrën e Sarajevës, çmimin e lartë për aktoren. Më të mirë, atje është një dram shumë interesante. Është një grua e cila punon për një grua të vjetër të smur. Mhm. Mm Edhe me këtë punë mban fëmin e vet. Është shumë e varfër. Ka vetëm këtë punë. Po kjo grua e vjetër ka ngon diçka do të ikë nga kjo botë. Okej. Okay. Dhe lutet që të ikë nga kjo botë. Po nëse ajo ikën nga kjo botë. Thonë ngjerë pa punë. Pa punë, mm -hmm. fëmia mbetet pa ngrënë. E kupton se çfarë janë këto dilema domethënë. Duhet shumë interesante. Kaq, kaq, domethënë ky është mm. se si shkon ajo histori është tjetër punë, po dita zë fill është fillim. Do vi shpejt. Po do flasim këtu, do aftojmë Gentin këtu në okay. studio. Unë jam gati për anagramën për ditën e sotme miq dashur. Ju shpresoj të jeni gati gjithashtu, sepse e kemi akademike sot. Anagrama në klubin e mëngjesit. Anagrama sot në klubin e mëngjesit është Docent Zeni. Docent Zeni. Docent Zeni. 069 Docent Zeni. D O C E N T Z E N I. Ju thash që është akademike sot? Në mëgjesi Facebook, jemi në Facebook? Pa, po, jemi po, po. Në ju që jeni në, duke në parë në Facebook, Dukë në kur live për mes Facebookut, mund në shkruani anagramën si një koment në në këtë video këtu fare kollaj atje në rritin social D-O-C-E-N-T Z-E-N-I Docent Zeni, rivendosini gërmat Formoni një fjalë që ka kuptim Që mund të gjindet këtu në fjallorin e gjusë Shqipe Edhe ma dërgoni në 069 207 222 069 207 222 Docent Zeni A i që do të fitoj Do të fitoj njërën nga çantat dhurat Nga rrjeti i dyqaneve Intersport, Adidas dhe Reebok. Kan vetur edhe vetëm 4 çanta kanë vështirën. Tam. Deri në fund. Që që në do po, të bëjmë Do të luajmë edhe në ditët në vazhdim, por ndërkohë Dhe këtë fundjavë, se është rëndësishme këtë fundjavë, në të gjithë intersportet, kudoj që i dini se janë në tag, në ring, në city park, në durrës, më i ri është tek mishë mhm. në mshyri, të në kryë qytet, ka një tek top tani gjithashtu, Në gjithë këto dyqane të Intersport, në gjithë dyqanet Adidas, në gjithë dyqanet Reebok ka ulje. Çantat janë me 50%. Prandaj ne po dhurojmë çanta. Por uh, por edhe atletët tutat çantat e sportit, çantat sportive. Praktikisht janë mm -hmm. po tjera sportive, topat, gjithçka që mund të gjesh atje. Edhe është një vend ku un dashuroj të shkoj. Se admiroj për shembull këpucë malore për udhimet e mia drejt korabit për shkakun që do të ndodhin me shpresë një ditë. Ose po jo, nuk shkon për të ndërruar. Po. Është është pak shumë ajo që po ndonë mm. Jo, të them të drejtën duhet shumë ti kesh me vetë, po. pasi herë në fundit që isha në mal, nuk i kisha shumë të përshtatshme. Shikon, ja një njerëz që ngjit male. Po të ndon në jetë. Po shko pra. Shko shikoj tek tek Inter Sport. Ka lloj-lloj brendesh aty, lloj-lloj markash, më të mirat. Do shkoj. Do të nxeni zonja e zotrinj. 0692070222 nëse e gjeni se çfarë është, do të fitoni këtë çantë nga Intersport. Durat për. Dërko. Hë? Kjo është për Linditën. O oh, Lindita. Përshëndesim. Shijo e. Kënga që po dëgjojmë tani më ish dashur titullohet One Day nga Gary Moore. Thank you Gary, Mr. Moore. I've seen that look so where well before. You sorrows like an old been this way for much too long. Somebody must have done you wrong. But one day the sun will shine. that look so many times. I know the sadness in your eyes. Your life feels like a wind. Halo, halo, mirë më njësi, mirë se keni ardhur në klubin e mqesit në valët e Klab FM në një qind 4, mirë njësi oh, ah, Sa mirë, sa mirë Taran, tan, tan, taran, tan, taran, tan Ora është zanit e të nëndë minuta mishdashur Ua, ne... sa shpejt kaloj një orë eh? Ua, më e olta një orë e nëndë minuta, olta Do, Docent Zeni është... Anagrama, Anagrama për jonë për sot Docent Zeni 06 27 27 Për docent Zenin Rivendosin i gërmat Formonin fjal, fitonin i një nga Intersport Dërko altini ka një censur Të mbartur Dita e Por si që ka provuar vetën mm -hmm. kjo mhm. censur është e vërtet Në kuptimin real Në kuptimin real Apo I'm real, si thon këta? Mhm. Muzikantët janë real. Kështu thon. Kështu thon, I'm real. I'm real. Okej. Okay. Le ta le ta pak Shëndria juaj. Faleminderit. Faleminderit që erdhët të flisni me ne. Gëzohem që gjendëm këtu. Ju jeni një njerëz. Mm, mm, mm, Ju jeni një njerëz. Pip. Hajta zgjidhim se ose është e premte hepi një çunë goca. Deri në fund shtatorit. Lëngjet krijuese, <laughs> lëngjet zhbiruese. Vërinin punë. Qarkullojini. Çfarë është? Një njerëz çfarë? Çfarë kemi për dhuratë Ulta? Çfarë do japim për këtë? Po deri tani kemi një kontroll të plot mjekësor nga. Ai se dikush do e fitojë sot. Një kontroll mjekësor. Një dhuratë nga Electronic Line. Edhe një dhuratë nga Electronic Line, edhe Le të shtojmë dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Edhe dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti. Shkëlqyeshëm. Super. Të gjitha këto. Sfid. 3. Cili kishte emrin e vajzës që erdhi dje? Fabio Sela. Fabio Sela. Fabio Sela, un po, mm. Fabio Sela e pash. Ne kam Fabio Sela bashkë. Bravo, bravo, e po. di, e di, e di. <laughs> Fabio Sela. Se ne po lot shumë tha. Po e di. E më thoshim se mos e ka Fabio Sela. Sela, po. Mos e shqun. Por është Fabio Sela. Bravo Fabio Sela. Shumë simpatika. Senaj. Ehm, dëgjoni ne këtë tingullin misterioz. E di qënë? Pa Qëfarë është që po të gjojmë në shpyritja? 069 20 70 22 E di që u ka e shurëtur të rrë njërëse Kemi dhe në silurat një kupon nga German Optik Leti shtoj me dhe një orë nga primjë moqës Oke Për këtë këni një orë edhe kuponin nga German Optik Po edhe kjo është i vështirë Tingullin misterios mhm. Uli njërë në gjithë mikrofonën dhe altin Dijem betëm tingullin misterios ky është. Që si absolute, e di gjuhën të qartë, shpresoj. Qfarë është? Shumë i qartë, kështë Qfarë është? 0-6-19-27-12-22, dërgonë në mesaj gjëtuaja. 0-6-19-27-12-22, për gjitha këto mishda shërta një shkëm të muzika, edhe atë e zhjit ju sot, e jeti numër, nëse keni një këngë dërmen, do të gjoni në radio, sot në mëgjes, në athoni ne, për këtë punë jemi këtu. 0-6-19-27-12-22 Që që të gjemë muzik tani është Rumor Has It nga Adele Kërkes muzikore She, she ain't real She ain't gonna be able to love you like I will She is a stranger She ain't got your love anymore. Ora është 9:18 e 19 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Radio Club e Fem 104. Mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes Ieri. Mirëmëngjes Olta Lori. Mirëmëngjes të gjithë dhe kujtoj që jeni është klubi i mëngjesit që po shihni miq dashur dhe dëgjoni në Facebook dhe në valët e radios Club e Fem në 104. Edhe online tek uh, mhm. clubefem.al duhet t'ju them vazhdimisht tek clubefem.al është uh, live dhe streaming. Si që thonë ata, buron në tingulli po. po, po mësoj me këta mikrofonën të rinjë Do më e po, janë edhe mikrofonin e rinj dhe veshjet e tyre tre. Mm Ke pasur ca ndryshime këtu në ndryshime të bukura. Në klub e gjatë kohës verës, ca rinovime, po e quaj mhm. lodra të reja, i thon mhm. ata në kopësht, po këto janë për të rritur. Edhe dhe janë interesant. Është me Të gjithë me kështu. Me këtë pufe, të madh si një portokall i madh radiofonik. Ëh, Alta? i bot. Po ta kafshoj. Ta. <laughs> Ja çdo gjithë që Kjo këtë mund ta mbash pranë gojës, po duhet ti flasësh Alta, jo ta kafshosh. Ah, okay. Po. Duhet ta marrësh me të mirë as ide. Duhet ta marrësh me të mirë. Dan dan. Ta mbash, po. Gra. Si është e kësaj? <laughs> Butsi. E nejse. Shikoj një nga këto bërsaletat me një burë gjerman që shkon të këprifti mm. për rëfim. Tanë. Po. Edhe i thotë, më falë o hatë, thotë, po kam, kam, kam më katuar. Edhe i thotë, po të bër?" bërë, i thotë, po ja i tha, kur uh, ishte lufta e dytë botërore, një ditë në shpinë tonë, tha, trokiti dera e hapa, unë ishte një vajzë hebreje shumë e bukur. Mm. Edhe unë e futa direkt në shpita dhe e fsheja tha Në papa fingo që mos a gjeni nazistët Po mirë, tha, i ti ke bërë një gjithë mrekulluash me Zotit Bekoft Ke shpëtuar një jeti, tha, ke mbrojtur nga nazistët Shke që ka këtu, s'ka asim në katë për të rëfyër E, ati tha, po Ajo tha ishte mirë njose Që unë e mbaja aty, tha, e ushqeja, e ruaja, tha, dhe Bas një farkohet, tha, filloj, tha, si kur Ne, tha, putheshim -hmm. Filluam binim dashuri tha dhe ajo ndoshta edhe nga mirënjohja tha po filluam dashuri tha kështu çdo ditë. Të dielave dy herë në ditë. Wow. <laughs> Ashtu i tha kë. po, po mirë i tha, unë e kuptoj tha. <laughs> jo i tha, i tha ati tha, po mirë shiko. Ti tha ke vën veten tënde në rrezik. Jetën tënde në rrezik. Bash me ta Se nazistët tha ti e di si ishin. Kështu që nëse i ri ke tha. Në ato kora dhe ajo fuqia e mishit ka marr pak

E po Nuk e di se si ka vazhduar kjo bisedë, po nuk ka të po bëna. pas pak klubin e mëngjesit, ora është tani 8:22 minuta. Sa njëjmë kolegun do të jetë para orës 9 sot në Club e Fem në 104 dhe Jeri ka një siarish për t'ju dhënë pak mbas orës 8:30. Themi Olta. Si kalon koha kur ja kalon mirë? Jeri ka lajme tani dashur në klubin e mëqyesit. Dhe në po, fakt? Po. Mm. Më fal Jeri, mund të po. bëjmë uh, se janë njështë duke pritur në dhe mos i mbajmë mbarur. Docent Zenin e kemi? Po. Pam. Po. Docent Zeni miq dashur, ishte anagrama jon për sot D O C E N T Z E N I. Docent Zeni. Tendencioz. Tendencioz është. Blerina 748 mbaron numrin fiton një çantë shpine nga Intersport. Bravo Blerina. Bravo. bravo. Docent Zeni është tendencioz, Blerina ka fituar një çantë nga Intersport. Gjithaj janë me 50% ulje në Intersport. Nëse nuk keni një pranë intersport.com.al i ka gjitha shitjet dhe ju vjen malli në shtëpi dhe paguani atëherë kur ta merrni në dorë, po. Mm -hmm. intersport.com.al. Hey, gati? Gati. Jepi pra. Atëherë, po shoh diçka interesante që ka ndodhur në Institutin e Teknologjisë në Itali. Janë disa Pastaj që ndonë gjë në Institut Bujsor. <laughs> ja. Okej, okay, vazhdo tash. Më i lehtësuar. Studiues, uh. të cilët <laughs> kanë krijuar një robot që mund të fluturojë dhe të qëndrojë në lartësi shumë të mëdha ku njeriu nuk mund të as mund të ngjitet dot as nëpërmjet skelave apo shkallëve. Dhe ideja si është Si një dron. Po, dhe qëndron në ajër pa asnjë probleme. Pra një robot fluturues mhm, që pluskon, po pluskon. Po. Po. po ta shohësh, po. Po ta shohësh duket si një fëmijë. Po ta shohësh, më tregon mua. E po, ta të rëgjë jo, pas jo, pak. Po <laughs> ti e për imajin e një fëmijet të vogël, por që është një robot i cili mund të shëndroj në lartësit të ndryshme okay. pas në lojë problemi. Mm -hmm. Këtë gjë, këta po e bëjnë dhe e kanë kryuar këtë lojë roboti, mm -hmm. për... Uh, për të për të bërë një punë shumë të rëndësishme kur bëhet fjalë në lartësi, qoftë në objekte shumë të mëdha, ju e dini që tani më objektet e larta, ndërtimet e larta janë bërë të modës dhe shpesh herë njeriu nuk mund të ngjitet deri në një katë të caktuar për të rregulluar diçka që nuk funksionon dhe këtë gjë mund ta bëjë më së miri roboti. Dhe gjithë ideja e krijimit të këtij roboti vjen për këtë gjë. Domethënë gjëra që njeriu nuk i bën dot në lartësi të mëdha, roboti mund i bëjë pas një lloj pas një lloj problemi. Roboti sapo është krijuar është në fazën e tij fillestare, pritet Instituti i Teknologjisë në në Itali. Në Itali. Mm. Cili ishte qyteti? Se ma thënë fillim pa harrova. Se mbaj mend ta sun tani. Miku. Ska gjë. Na duhet një robot për kur na ikën ajo. Jo, thjesht duhet një robot për shkakun që kur i thua ti robot, çfarë thash unë para 2 minutash? Ai të kujtohet. E ta thot ai. Në në në. Në trieste. Apo apo ku ishte se afuta kot. Po roboti do e dinte, po. Por është uh, faza fillestare, duket premtuese, kështu që ata do të merren seriozisht uh, për ta bërë akoma edhe më të mirë funksionin e robotit. Mhm. Mm Bravo. Bravo, bravo. E di kush i do këta robotët? Mm. Uh, Amazoni. Amazon.com. Tan. Njëra nga gjërat që Jeff, Be Jeff Bezos është duke bërë disa gjëra në të njëjtën kohë. Ka këtë, ka një kompani që është e ngjashme me SpaceX të mm -hmm. Elon Muskut dhe edhe ajo është kjo e Bezosit është duke u përpjekur për të bërë këtë. Tjet kompani hapësinore. Mm -hmm. Por do edhe që të të shpërndaj pakot e shumta që Amazoni, ai don që të bëhet që njerëzit në të ardhmen imagjinon ta blejnë çdo gjë në Amazon. Çdo gjë, absolutisht gjithmonë mhm. çdo gjë. Por çka keni nevojë ti të të vi, domethënë te goja. Si thonë ata. Okej, okay, jemi deri këtu tani me teknologjinë, do jemi shumë më të përparuar në të ardhmen, kështu që do të kemi mundësinë të bëjmë këto gjëra thot ai. Dhe don që ti ti shpërndaj me dron, jo ti çoj me post, me kamion e me gjëra të tjera. Do thot ngrihet droni këtu, fluturon drejt shtëpisë tënde, ulet, imagjinon Amerikë shumë prej njerëzve kanë shtëpi private. Tam. Ulet në oborrin tënd, ta lë atë aty, ngrihet prapë dhe kthehet në magazin. Edhe kjo është e ardhmja thot ai, me këta robotët, jo mm. me kamion zbret këtu e po, hip atje me ashtu. Është më thjesht kanë përsyve, nuk ka dhe kosto. Vetëm që qielli do të i mbushur me me robot me pako. E pra, do përplasen. Po, do përplasen. Po të mëraj një aparat fotografik nga qielli. <laughs> Mëraj. Dikush do bëhet i lumtur. Po, e ke parasysh? Po çdo që mëraj në kokë më rishosh. <laughs> Edhe aparati u u thye. Por uh, e po tani që Amazon kanë plan që të hapin një qendër të re, një warehouse, siç thon ata, një magazin të madh pra. Po këto janë gjigande, gjigande gjigande. Mund të jenë për shembull ndoshta 8-9 herë, 10 herë sa tegu të mdhaja. Mhm. Si përfaqe pa fund, domethënë. Ti mund të arrish shumë me 100 km/h brenda. Brenda asaj. Dhe dhe një të tillë do ta hap së shpejti. Dhe shumë qytete në Amerikë janë në gar. Mhm. Bostoni po dëgjoj është njëri prej tyre. Është në ethe tani. Sepse është njëri nga qytetet që po konsiderohet për qenë vendi ku do hapet kjo ëm uh, magazinë. Mhm. Dhe premtimi i asaj është 50.000 vende pune. Jo keq, po. Me gjithë industrinë që Ajo sill me vete, se gjithë shërbimin që sjell me vete, gjithë ku diun se çfarë, domethënë kështu. Kështu që është shumë e rëndësishme për qytetin. Ne këta e mbajmë fjalën. Super. Për vendet e punës. do të thua se <laughs> jo, por po, ai nuk nuk e ka hedhur për kryeministër, jo. Jeff Bezos nuk do të gjetë zgjidhje fare. Ju nuk më duhen votat e tua. Ja bën Jeff Bezos fam. Po. Pesë mijë vende punën për mua, jo, jo për ty. Kthehemi mbas pak klubin e mëngjesit. Ne shohim, le të shohim se ku do të shkojmë. Po, ja armi është aty me robotët që jemi në trafik deri më 13 shtator në supermarketet Spar dhe hipermarketet Interspar. Do të gjeni çdo gjë ju duhet për shkollë deri në 50% më lirë. Çantë shkolle 499 lekë. Çantë shkolle me personazhe super ofertë 1189 lekë. Kulet me set aksesorë shkolle 499 lekë. Set vizore 30 cm plus tre këndësh plus raportor plus kompas 69 lekë. Stilolap sa paketim 5 sop 59 lekë. Si dhe qindra produkte të tjera me super çmim dhe cilësi që e garanton vetëm Spar. Je jeto më mirë, shpenso më pak. Win Music Freedom prezanton Solomon në Tiranë. Me datë 8 shtator, ju presin në sheshin e Akademisë së Arteve ora 21. Stay you. Just stop the music. Just play that feeling sound. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you. about you. Where my skin grows old, where my breath runs cold, I'll be thinking about you. About you. Seconds from my heart, a bullet from the door. Helpless, I surrender. Shock. silence hit so hard. Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, and the world love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love is gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, yeah, your hand when the walls are caving in. But I'll see you on the other side. We can try all over again. When I heard that sound. was almost love. It was almost love. It was almost love. It was almost. Hey, Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur. Good morning. Është klubi i mëngjesit dhe ora 8:35 minuta në këtë moment. Gëzuar të premtë miq dashur, mund të pikoj thot Olta nga mbazitja nesër do të bjerë shi që është dhe shtunë, kështu që bëni plane për të dielën. Të dielën hapet. Po. Atëherë do të luajmë tani uh, lojën ton sa e njohim kolegun, kolegen, a jeni gati? Oh, gati. Gati. Uh -huh. Kush po toni? Një sekond, një sekond. Bëhemi gati. Gati akoma. Hajde, 1 2 3. Kush po toni? Pari. Kush po toni pari? Olta. Bravo Olta. A dhe kush po toni i dyti? I dytë. Olta nuk duhet të fundosh. duhet të fundosh. Altini. Po, s'ka gjë. Unë dhe Jeri. Tek ka çift, Lori dhe Jeri. Ç'a ke? do jo, Tek, tek. Çift. Texo Bichif Ok, Chift është 0 Tek so Chift është eh, Lori i cili do ti në Do ti në shtrohet. Eh, Ai i viktimizohet Lojës, kështu që le ta bëjmë këtë gjë. Ti kishe zero apo jo? Zero. Pa e dhënë zero. Ska gjë me Lorin. Po pse zero Chift e pra, eh? Prandaj, ë, të lutem Blendi, keni çik të forta këto ti? I kam të forta. Tani dohet Lori se përfundim. Po, Lori do të jetë viktima jon. Atëre Lori i gati? Lori më vjen keq. <laughs> Shumë mirë. Jo, jo një sekond. Jo, nuk është për të ardhur keq, Lori. Olta, Olta më hapsi se Lori Jo, nuk do të më vjen keq, Lori. Më vër një muzikë, më vër. Më vër një muzikë me Olta, më vër një muzikë. Çfarë ta vë dot, Lori. Çfarë për Dua Lipa ose një tjetër. Mi Olta më. Dua Lipa një Rita ora, të lutem. Jo Bruno Mars, jo, e do femër. <laughs> E do këngëtare. Paguaj që ta kesh, Lori. Gati? Më sa duket jo Gati Jo, akoma Dhe dhe pak Ha më Lori A, këto momentet Ju digjoj, ju digjoj, akoma Ju tashi, nuk ju digjojmë jo, Ok, shumë jo Lori nuk në digjojmë Më në falimin derit, Lori Lori, këtu Lori, se s'kam besim të këtion Imi gati, të një Hajde vazhdoj Ok Të lutam një shkrues. Një shkrues për ty, okay. Dërgo shpatën Olta. Po. po shpatën. Dëgjohet kënga që lëre para. 487 i mbaron numri Markelit fiton 2 bileta për në Cineplex. Okay, faleminderit. Gati pra, pyetja e parë për Lorin. Lart ja kam lënë. Po pra. <laughs> Gati? Gati. Atëherë. Mm. Lori. Do të zgjidhje, ëh? që të kishe gjithmonë dikë ngjitur sa herë që shkon në banjë publike, <laughs> gjithmonë dikë që po përdor banjën ngjitur. Për që nuk e njeh. Për jetë jetëve. Okej. Okay. Për jetë jetëve. Mhm. Mm 0692070222 ju mund të jepni këto përgjigje sikur të ishit Lori, mish dashur ne mundojmë ta parashikojmë atë sakt. Pra, Lori do të zgjidhje që të kishte gjithmonë dikë ngjitur sa herë që shkon në banjë, apo do të zgjidhje, mm -hmm. që në takimin e parë të shpëtonte një. Një përcë. Një përcë, po. <laughs> Gjithmonë në takimin e parë. Gjithmonë në takimin e parë. Çdo takim të parë Lori ti shpëton një sjarë i <laughs> gazetarit. Ai gazetari që jepte <laughs> jepte motin atje. I shpëtoj në në po, transmetim, po. Okej. Okay. Po çdo çdo takim të parë. Ose që çdo herë që shkon në banjë, të ketë dikon ngjitur gjithmonë. Okej. Okay. Edhe kjo përse do ishte në çdo takim, Çdo takim të parë kemi thënë. Po po po. Mhm. Po do të mbajmë anë. Çdo thotë ai gjithmonë takimet po, po. para ka se s'ka shumë takime të dyta mbas asaj. Po. <laughs> Pyetja e dytë për Lori është kjo, Lori. Do të zgjidhej që Gabi Mish ti dërgoje mamit një mesazh ku shkruan një shumë seksi. Që në fakt e kishte për dikë tjetër, po. Gabi Mish ja dërgon mamit. Mhm. Apo që ti dërgosh një mesazh me sharje gabimisht shoku që po shon. Ah. Pra si shkruaj, shkruaj unë për shembull, më shkruaj mua. mo kjo blendi më, e ka nisur për Altinin, po gabimisht ma tërkon mua, mm, i, që jam subjekti. Apo mamit? Apo mamit i shkruaj Je shumë seksi. Gabimisht, gabimisht. Po. Pastaj do duhet ta sqaroj. Mhm. Kam përshtypjen do të gjej gjuhën e përbash. Më okay. falo ma. <laughs> Po. Mhm. Okej? Okay? Dekart. Dhe pyetja e fundit për Lorin. Këto janë të thjeshta. Pas kemi shpifsir. Jo, nuk kemi shpifsir. Po, pra, mua nuk ishte rëndë. Atëherë, Lori, tira gjëra. Do zgjidhje që mm. përshëndesi dikë që në fakt po përshëndet dikë që është mbas teje. <laughs> Okej, ndoshta dhe kjo. E pasysh të <laughs> përshëndesesh me dorë dikë që në fakt po përshëndet dikë që është pas kurrizit tënd, Dhe pastaj po kuptosh që se ka fare me ty. Mm -hmm. Apo ti flasësh dikujt që e një dhe ai të mos të njohë, mos të jap të njohur. Mos të të mbaj mend. Jo. Ai s'të mban mend apo s'do të flasë. Jo, jo, s'e mban mend. Ah, s'e mban mend. Ka harruar. Një një orë i vjetër. S'të mbaj mend, thonë, fal kush je. <laughs> Okej. Ta ndërpyetet për Lorin pra. Të përshëndesësh dikoj që është pas teje, që që po përshëndet dikë pas teje apo apo tjetra. Si po e thosh atë Ti flasësh dikujt, por ai të mos të mbaj mend fare. Të të lërë kështu si pemë. Në të dyja rastet si pem, si pem nesh për as pun. Po, cilën pem pra? <laughs> Është më tepër cilën pem. Po kur ngre dorë kështu mund të kruash edhe kokën. Mundesh, mundesh, po ajo është çfarë bën gjithata. Kur e kupton që ja kanë futur kokë. A do të gjithmonë. Mirë, jeni gati? Gati. Ai keni dhënë përgjigjet? Po. po, po. Le të bëjmë përgjigje tani më zgjashu le të shikojmë se çfarë Lori do të na thotë. Lori e gati? Bëja me dorë Lori. Lori, haj Lori kthe. Hiqja dorë Lori. Mjaft Lori. Ktheu Lori. Ja një sekond. Atë ne përgjigjet e tua Lori. Në vendin e duhur. Okej. Okay. Okej. Okay. Lori, do të gjithë që sa herë që të shkosh në një banjë publike gjithmonë për gjithë jetën, uh mhm. -huh. të kesh dikën ngjitur Që gjithashtu po e përdor. Mhm. Okej, ke vërsë çfarë do të zhurmë atë sikletshme, dëgjon, po. është ai burri po. tjetër, <laughs> opa. Nëse iku këo, apo <laughs> apo që në çdo takim të parë që do kishe me një vajzë të shpëtonte një sigurisht në banjë publike me një kolegë timin gjithmonë. Gjithmonë. Për jetë jetë. Po, problem ka se unë s'është jam në salon. E di po tash ato. është aty. Ato nuk janë të izoluara fare, do Oh. Ose do hap popata 3G, do hap uh, YouTube-in, do, do hap një muzikë E kuptoj. E kuptoj. Nëse do ta jam mandë lutem miqë këtë këngë. E mbyll në muzikë. Si duash ti the, mund ta mbyll? <laughs> Okej. Okej, jeri ka thënë jeri prandaj. Ti shpëtoi një përc. Bravo. Jo, u, jeri. gabim. Gabim. Ti mendon që ajo do ishte më mirë apo jo? Po të pak të është Natural është <laughs> është e vogël është kalon Kalon shpejt po Ok, Altini ka thënë Në vogël dhe mbajt mënd Të kisha dikën gjitur Të kisha dikën gjitur Bravo, bravo Të lëmë Altin një Dhe dikën gjitur si Bravo, bravo Pra një pikë për Olin, një pikë për Altini Njeri nuk ka pika koma Pyetja dytë për ty, Lori, është kjo Lori do të zhidi që pa dashi Ti tërgoj mamit një mesaj tekst Ku i një shumë seksi Mhm Po. Që se kishe për të në fakt, po. po. Normalisht. Në tron. Iku tani ajo. Vetëm kaq, je shumë seksi. Je shumë seksi. <laughs> Po, imagjino momentin. Mos e komplikoj. Dhe mesazhi i dytë është që t'ia dërgosh ti je duke u ankuar për dikë tek një i tretë. Po. Por gabimisht t'ia dërgosh atij për cilit po ankohesh. Si thua, për shkak se ishte nisur të shkruaj Altinit që ky Blendi kshu ashtu ashtu, atë mesazh më çon gabimisht mua vetë kum ke bër kush ta lëmë kush ta lëmë brenda çka mielem te kjo që me të merresh vesh e di ja si ke mund ja si haron okay sa ke problem do të thënë ja pra ze do shkruash mamit i je shumë seksi okay shumë mirë atëre lëmë sa mamit sa mamit do të jeri e saktë jeri është me tabel me një pik atin Një SMS mami. Një SMS mami gjithashtu, bravo. Mami, ti je shumë. Mami, wow. Ti je në bëhet të koma në bish. Ka problem. 2 pikë për Oltin, 2 pikë për Altinin, 1 pikë për Jerin. Pyetja e fundit e Jo, aq e vështirë për ty, Lori. Mm -hmm. Tham të mos shkojmë tek shpiftësirat për sot. Ëh. Mm Ke shpëtuar, Lori. Do të zgjidhje Lori që përshëndesje me dorë. Ja bëjmë me dorë dikujt që në fakt po përshëndet diku, dikë që është pas kurrizit. Se ka po? Po, e kam Se kam me ty dhe po, ti e përshëndet ç'kemi, ëh? Po. Apo? që ti flasësh dikujt që e ke njohur në të kaluarën dhe ai mos të mbajmë më fare. Edhe thotë të mbajmë më plako. Mirë keq. Edhe vazhdon. Dhe ti mbetesh. Më të parën, pse më mirë të parën. Më mirë të parën. Më mirë të parën. Po. Është më pak e poshtruse. Pa, më pak poshtruse. Okej, okay, mirë, Lori gazet do të përshëndes me dorë. Me dorë. Kam shumë. Kishe një kështu që thash do dilte me dorë, por uh, <laughs> <laughs> okej, ke një antim që ka thënë, përshëndes dikë që nuk e njeh domethënë kam. Me dorë. Ëh, ah, ja. Po, jo. po okej, shumë mirë. Edhe Aldini është i saktë. Mos e shto dorën. Ti se just të mban mend, ah, është interesant. Jo, jeni të dy gabim. Jeni gabim. Jeni gabim edhe ti, Olta. <laughs> Kështu që është barazim pra. Është barazim, të gjitha janë barazim. Lori është i vështirë për ta njohur. Duhet të thënë kjo. Okej, mirë. Jo, sot isha shumë Atere, Lori, për djegës. Me që jemi me 2 pikë për Jerin, me 2 <laughs> pikë për Altinin, me 2 pikë për Oltën. Një të fundit për ta ndarë. Po, po, Ti vetëm mos fal fillim. Do të zgjidhje që aksidentalisht ti bëje like fotografive të ishit në Instagram. Mhm. Mm Imagjino. Mhm. Mm një që mund të kesh parë tak tak tak një zemër, tak i vjen zemra saj, Lorin Terezi. Nuk <laughs> kujtohet. E Ezo Apo që gjatë një interviste pune, pa dashje, ti hidhi një stërkal për shtyme aty, zotrisë që ke përballë. Ishit ja ishit një dy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 Mirëmëngjes. Blendi këtu me Jerin. Mm, mirëmëngjes. Miku Zori. Mirëmëngjes atë. <laughs> Mirëmëngjes uh, edhe Oltës edhe Lorit. Mirëmëngjes. Atë në shpatën e Skënderbeut e dham, po? E dham. E po. dham. Mhm. Ndërkohë un doja t'ju kujtoja miq dashur se <laughs> kam mm. thyrë disa vezë. I ke thyrë me dashje apo pa dashje? Po. Do t'ju them një gjë, vezët ai i ba Është vërtet. Dhe kjo theva 3, 3 nga 10. Po jo. Në një të hedhur të. Po ishte një lartësi, po themi mbi 1 metër e gjysmë, mhm. nga e cila vezët ran. Po shtat shpëtuan, shtat shpëtuan, kështu që po, ai ban premton shumë gjëra. Po nuk premton vezë pa pathyeshme, kështu që thyen njësoj si vezët e zakonshme, edhe për Se imagjinoj një vel që me zithë thyrë. si shë problem tjetër. Po vezet a iba në kanë diçka që e kanë dhjetë herë më të lartë mishdashur se vezet e zakonshme. Për të kjo është sasia e omega 3-shit, aminoacidit ndyror shumë të rëndësishëm që ndodhe tek veza i cili shumë i mirë për shëndetin kardiovaskular, për lëkurën, për memorien, për shumë gjëra tek njeriu. Por vezët aiba janë cilësore për shkak të punës që njerëzit bëjnë. Okej, dakor, edhe pulat kanë pjesën e tyre, jam shumë dakord. <laughs> Por është janë kushtet në të cilat këto pula mbahen, mhm. higjiena, transporti, frigoriferimi, e gjitha këto gjërat e tjera, ushqimi pastaj që krijon këto omega 3-shin e shtuar që i bën vezëdhaiba të rëndësishme. Të rëndësishme kjo është fjala për menun tuaj të mëngjesit. Dgjojmë pak, dgjojmë pak këtë. Pula daiba ieri mm -hmm. din shqip për shembull. E kam Kjo është e bukur që un kam dëgjuar. Po, e dëgjoj, se më duhet ta kesh dëgjuar spotin. Po, e kam dëgjuar. Moj shoqë, më dukesh e dobësuar. Në fshat kalojm kohë të vështira tani. Nga eh? pe madhe kotë fshat. Janë si do të kotë fshatit që se rë. Shatari do vezën, se ku i çon vezët e mia, një zot e di. Çto të them? Po ti vuj shoqë, dukesh gjithmonë në fund. Po normal, unë jetoj tek resort Aiba, kushtet janë speciale. Duhet të jetë. E kemë në shumë dhe i kontrolluar. Shoqë, un bëj vezë në omega 3 me kontroll të me vull dhe me datë skadenca Nuk është se ti jeni të dëshirueshëm. Ja. Jo, shaka. Jo, shaka. Mirë, ëm. Um, Kështu që ëm um, një pyetje, një quiz për ju. Që kam mhm. se sa vëmend shumë ishit pikërisht tani. Jo ju këtu në studio. Po ju ndihim 069 20 70 222. Do japim një dhuratë për këtë. Ku jetonin pulat? Mhm. Mm Okej. Okay. 069 20 70 222. Jo ajo e dobësuara, jo jo. E dobësuara e fshatit. <laughs> Do ta hipes. Ku jeton? 069 20 70 222. Do ta jap një dhuratë më pas. Patjetër. Në klubin e mëngjesit për këtë. Mm, mm, mm, Sa është ora Altin? 8:52. Një sekondë se dua të vë një këngë. Se e thash edhe unë të kem një këshu mm. Ta kesh një kërkes Po shikoj Këngët Ti di që më më përqenë uh, Muzika rock, muzika classic rock mm Po ka kjo lloj muzike vazhdon të lëvrohet, vazhdon të bëhet. E pa po haset sa lista të këngëve classic rock të vitit 2016-2017. Po thash, po, po vetëm një. Për sot, për çefin tim dhe tuaj, nëse nëse ju pëlqejnë, mund të ta vëmë një. mm -hmm, Okej, okay, atëherë do të do të luajmë një që është nga një grup i quajtur Chip Trick dhe quhet When I Wake Up Tomorrow. Në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Shumë dhe goza, fundi aftë në barë. Edhe të. Pas pak. Klab FM. Tash në 96 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Radio Klan BeFem 104. Mirëmëngjes nga Unieri, mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Solta, mirëmëngjes Lori, mirëmëngjes të gjithëve. Sot është e premte, data 8 shtator. Dua t'ju kujtoj edhe një herë që sot muzikën e zgjidhni ju në 0692070222 ose mund vini në faqen tonë facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Ndërkohë, dy ndër kompanitë më të mëdha të modës bëhet fjalë për Christian Dior dhe Gucci kanë bërë një deklaratë për dhe kanë thënë që nuk do të përdorin më modele të dopta gjatë prezantimit të koleksioneve të tyre në të ardhmen. Super, gjithë do të jeni më mirë një vendim shumë shumë i mirë, shumë i drejtë. Vendimi i këtyre dy kompanive është marr pas kritikave të shumta që ka pasur nga njerëz të ndryshëm dhe kanë pasur gjithashtu edhe kërkesa kërshi këtyre kompanive të mëdha, pasi sipas tyre modelet e dopta Uh, japin dhe një mesaj të gabuar tek vajzat e reja dhe tek gjithë femrat në përgjithësi, sepse nxisin anoreksin dhe rrisin çrregullimet me ushqimin. Kjo është vërtet deri në fakt <clears throat> se është shumë e drejtë, mua më duket një gjë. Pjesa më e madhe, domethënë nuk kanë. Dhe uh, shohin imazhin e një femre që në të vërtetë uh, nuk është një imazh real, ë. Po. Ose të paktën mua kështu më duket, nuk e di për ju. Por po, që si ka shumë. Kurse pjesa tjetër pastaj është ajo që ti. Po ti bën përjashtime në këtë pjesë. Megjithatë, sipas kritikëve, imazhi i paraqitur në pasarelat e modës lëtin nuk është real dhe nxit mira vajza po. që të mos ushqehen dhe të kenë probleme serioze me shëndetin. Në fakt, prej shumë vitesh ne e dimë që kjo ka qenë një problem shumë i madh anë mban botës dhe kanë qenë shumë ta vajzat e reja, të cilat duke ndjekur pikërisht këto lloj shembulli, pra të gruas me linja shumë shumë të të imta po e them unë, shumë të dobta, kanë pasur probleme serioze me shëndetin e tyre dhe uh, disa prej tyre kanë pikërisht kanë vdekur nga nga kjo gjë, sepse kanë ndjekur gjithmonë idhullin e tyre në mod. Megjithatë, mua më vjen mirë që dy kompanitë mm, për mua janë shumë të mira, Christian Dior dhe Gucci, kanë marrë një vendim të tillë uh, sepse duhet që t'japim edhe një imazh tjetër dhe jo vetëm një imazh jo konkret. Natyrisht. Ndërkohë Olta në lidhje me censurën, nuk e di se çfarë është bërë, se nuk e kemi prekur fare. Nuk, po gjendet o Jeri. Po çfarë na kanë thënë? Më kanë thënë, më vazhdojnë thonë, njëri i vërtet, njëri i zotit Jo, jo Njëri i madh No Njëri i bukur Jo Njëri i shpirt gjër Jo Shpirt madh Jo Jo, nuk e vinë qëtë E dy gjojme dhe herë Kujdes pra Shëndria juaj, faleminderit. Faleminderit që erdhët të flisni me ne. Gëzohem që gjendëm këtu. Ju jeni një njerëz. Një njerëz, një njerëz pik pra. I mrekullueshëm? Po. Jo, po jo, jo. Në fakt asun nuk e di fjalën, do më duket shumë e vështirë. Unë i kam dhënë Lori është afruar. Me vërtet? Unë nuk e di se. Në një nga alternativat e tij, po. Por, por një gjithë asë shumë largë. Po të Lori është afruar, por është shumë largë, të të në në kohë. Atëherë, po ju japë një ndimë, letështojme edhe një kupon nga German Optik. Bravo, ta është shumë bujarë. Atëherë, një dhurat të të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan, një dhurat nga Electronic Line, dy shishën nga kantina e pijeve Gjersh Kastriotis Këndër Beodurës dhe një kupon nga German Optik. Fantastike, Olta, atëherë e dëgjojmë edhe një herë. Shëndria juaj, faleminderit. Faleminderit që erdhët të flisni me ne. Gëzohem që gjendëm këtu. Ju jeni një njeri. E pra si është, ju jeni një njëri pip. 069 27 222 dërgonë mesajët uaj apaharuar të shkonit e emrin për që në fituat. down before I knew your dimes would. Won't take much to kill a loving smile, and every mother with a baby crying in her arms singing, Give me help, give me strength, give a soul a night of fell asleep. Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything?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 Përtypja e mirë aktivizon procesin e tretjes. Procesi i tretjes fillon me përtypjen. Kur e përtypni ushqimin shumë herë, ju e thyeni ushqimin në copëza të vogla dhe nxirrni përshtym që ndihmon në thyerjen e mëtejshme të ushqimit. Përshtyma ka enzima të cilat ndihmojnë në sistemin e tretjes. Përtypja ndihmon në absorbimin e vlerave ushqyese. Përtypja e shpesht i ndihmon zorrët i absorbojnë më lehtë vlerat ushqyese që merren nga ushqimi pesha. Disa studime kanë treguar se njerëzit të cilët han ngadalë kanë tendenca të han më pak se sa ata që han shpejt. Kur e përtypni çdo pjesë të ushqimit tuaj siç duhet, kjo merr kohë për ta përfunduar ngrënien dhe rrjedhimisht hani më pak. Nga përtypja e mirë përfitojnë edhe zorët. Kur hani duke nxituar, mundësit janë që pjesë të mëdha të ushqimit do të mbesin të patretura në zorë. gjë që çon në probleme shëndetësore si kapsloku, gazra dhe diare. Prandaj doktorët rekomandojnë ta përtypni 32 herë një ushqim përpara se ta gëlltisni. This is Club FM 100.4. scream about the suno 926 minuta jine me klubin e mëngjesit në Radio Klab FM 100.4 mirëmëngjes të gjithëve dhe ju kujtojmë që keni edhe pak minuta kohë për të zgjedhur kërkesat tuaja muzikore në 069 207222 ndërkohë mirëmëngjes tini mirëmëngjes olga mirëmëngjes lorca mirëmëngjes të gjithëve nuk e di nëse e keni marrë vesh lajmin që Kim Kardashian dhe Kanye West do të bëhen sërish prindër prapë po me fëmijën e tyre të tretë këtë po, herë. Po ato s'kan punë tjetër këta. Por ka ka diçka, ka dy gjëra në këtë histori ulta. E para është dje Kim Kardashian oh. ka zbuluar uh, gjinin e fëmijës së tretë që do të ketë dhe që është është një vajzë sërish. Mm. Pra, Mos. Familja e tyre <laughs> do të shtohet me një vajzë dhe kuptohet që uh, familja Kardashian është një familje e madhe me shumë vajza dhe këtë herë do të kenë edhe një vajzë tjetër në listën e tyre. Por 36 vjeçarja 36 nuk e di, po, a e dini ju, por fëmijën nuk do ta lind ajo vet. Po kush do ta bëjë mirë? Po ç'është kjo? Është gjetur një nën tjetër, uh, po thuajmë të më bëjë nën tjetër. <laughs> Se më ulte për tonte. Domethën ka një ka dhënë kontributin e tij diku tjetër, po thua. Tani, jo. Bravo, fëmia është i të dyve. Altini fëmia është i të dyve por që mbar ajo që e mban, po themi për 9 muaj është një është zgjedhur një grua tjetër, mm. sepse mjekët nuk ja këshillojnë që Kimi të ketë. sepse zero. Një shtat zani tjetër. Ka <laughs> probleme aty. Pse? Pse? Po, po, lindja e dytë e saj nuk ka qenë aq e thjeshtë, ka pasur komplikimet e saj dhe mjekët i kanë këshilluar që nuk duhet ta sillin jetë një fëmijë tjetër do të kishte akoma më shumë probleme dhe ka zgjedhur pikërisht të jetë një nën tjetër e cila do të mbajë për 9 muaj fëmijën e tyre, por fëmia është i tyre Altini. Bravo Kimi. Dhe Bravo bëhet... Kingu. <laughs> dhe bëhen me dije që nëna surrogato që është zgjedhur, e dini se sa do të marr për këtë? Po normal do marr. Po, ca milion euro besoj. Mm, thuhet që do të marr 45000 dollar dhe gjithashtu, po, ti mendoje më shumë Ulta? Po, sa po mendoje? Po, me që ishte fëmija kimi tjeri, duhet mm. a kapte të një milion të pak tënë, dolar. <laughs> Apo jo, ti, ta... të një, ti mbash fëmija në kimit, nuk është pak. Ndoshta kur ta po, mendojmë për një fëmijë të katërt. Po, një milion 999.999. Megjithatë, uh, thuhet që nëna që po mban fëmijën e Kimit dhe Kanjës uh, është duke mbajtur një dietë shumë strikte, që konsumon dhe vetëm ushqime të shëndetshme, sepse ata e kanë marrë seriozisht dhe duan që fëmia e tyre të jetë i shëndetshëm. Po që normalisht kimia i siguron, është ndaluar, ta? po që ajo të konsumojë cigare apo lëndë të ndryshme, alkoolin, gjithashtu bëhet fjalë vetëm gjatë shtatzënisë. Ah, gjatë shtatzënisë, po. Për nëna për pra, atë surrogatën po. bëhet. Se çfarë bën ajo më pas është e drejta e saj. Po kjo pra shëri që duhet ishte një çmim më i lartë. Ëh. Mm. Tani e kupton hiç alkolin, hiç cigaren, hiç <laughs> po, pra, partit, hiç Tani ka shumë gjëra. Tani bie 9 muaj e bën një sakrificë njeriu Altini dhe merr 45000 dollar, nuk janë pak tek fundit. Jo, jo, nuk do ta bëja për kaq pak. Pak po nuk kanë asgjë. Mm. Olta për sa do e bëje ti? Mbi 1 milion dollar. Mbi 1 milion. 1.5. 1.5 apo 1.2. 1.1. Ta. Mjaft të ishte mbi 1. Okej. Okej. Ikim po, reklam. Kështu që kemi parasysh, Olta e bëri ofertën e saj. Kështu do ta bëj për një pjesë. Mirë, ne duhet të shkëputemi për pak minuta publicitet, rikthehemi sërish në klubin e Mjesit. Ora 9:30 minuta tek Enza Home do të mobiloni shtëpinë tuaj të ëndrave. Oferta në çdo kategori, nga data 28 gusht deri në 8 shtator, do të keni mundësi të zgjidhni ofertën tuaj midis një shumë llojshmërie zgjedhjesh në showroomin e Enza Home. Sojourno of nga 1190 euro me ofertë 750 euro. Tavolin Mesi, nga 490 euro me ofertë 290 euro. Dyshek matrimonial nga 719 euro me 419 euro. Si dhe shumë oferta të tjera. Rinovoni ambientet tuaja me trendet moderne dhe plot ngjyra të arredimit të sjella në shtëpinë tuaj nga Enza Home. Përfitoni nga oferta e shtatorit Back to Home në Enza Home. E gjeni te Pajtoni Business Center, kilometri i parë, autostrada Tiranë-Durrës në rrugën Tutsore dhe online në www.enzahome.al. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit.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 come from ebony. Cut that ever into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. I switch on my core if I kill any pain. Ora është 9:35 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Radio Club FM 104. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë dhe ju kujtojmë që sot muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222. Mirëmëngjes Tinçe, mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Lorka, mirëmëngjes të gjitha. Dërgo Olta ka mesazhe në lidhje me censurën. Kemi Jeri. Mm. Fitues i sakrificës, njëri i bërës, mm -hmm njëri i ndriçuar vazhdon njëri i Zotit. Po jo, nuk e kemi thënë që nuk është, po. I devotshëm, i pashpirtshëm, i angazhuar, i moshuar, por jo, nuk është. Ja. Jo. Altini duhet na ndihmoj. Shpirtëror. <laughs> Unë jeri mund të ndihmoj duke ta ripërsëritur dhe njerëz të suaj. <laughs> Shëndria juaj. Faleminderit. Faleminderit që erdhët të flisni me ne. Gëzohem që gjendëm këtu. Ju jeni një njerëz. Ju jeni një njerëz pip. A mund të bëj një pyetje? Po. Po. A e ka për shembull uh, njëri i është kjo pjesa e i apo është vetëm një fjalë? Po them, është si epitet? E ka, in, e ka. E ka in. Okej. Okay. E dëgjojmë edhe një herë. Në këtë kënd vështrim. Shëndria juaj, faleminderit. Faleminderit që erdhët të flisni me ne. Gëzohem që gjendëm këtu. Ju jeni një njerëz. Pra ju jeni një njerëz i i tillë, pra. 0679-27222 Dërgonë mesajtë gjëtuaja Pa haruar të shkruani edhe emrin për që në fitues Ndërko Nuk e di e mba një mënd Para pak muaj Unë kam tërguar për një vajzë Që ishte pjesë e rekordeve Guinness Për këmbët e saj më të gjata Por këtë si rekord gjata, jo, Si gjata Gruaja me këmbët më të gjata në bot Këmbët e di gjova Këmbët, këmbët Këmbët, të mirë Këshu Këmbët më të gjata Këmbët <laughs> Por tani më këtë rekord e ka thyer një tjetër vajzë, është 29 vjeç, është nga Rusia, e ka emrin Ekaterina Lisina. Në fakt është modele, ka qenë voleybolliste dhe në 2008 më duket ka marrë edhe një medalje të artë në Pekin, kur janë mbajtur uh, pikërisht këto lloj lojrash në 2008 mos gaboj. Megjithatë, modelja tani më është shumë e njohur, shumë uh, e preferuar nga të gjithë është vajza apo gruaja me këmbët më të gjata në botë. Sa shkon gjatësia? Ka një disbalanc të vogël nga njëra këmbë tek tjetra, nuk i ka të dyja me të njëjtin gjatësi. Çalon pak i bie? Nuk është jo? se vihet re, sepse ajo vesh këpucë të tilla olta që mos ti bjerë në sy pikërisht disbalanca e vogël që ka është më e gjatë se 2 metra por këmbët e saj njëra këmbë e majta është 132.8 cm wow ndërkohë këmba e djathtë është 132.2 cm. Pra ka një ah, diferencë vogël për 0.6. Ëh. Ëh. Por shë gjithsesi thash ajo dita mbuloi mirë këtë pjesë dhe nuk është se uh, mund ta vësh re që në shikimin e parë. Kjo pra është vajza 29 vjeçare nga Rusia e cila tani më është pjesë e librit të rekordeve gine si gruaja me këmbët më të gjata në botë. Në fakt kanë qenë dy konkurrente shumë të forta, ka qenë edhe një vajzë tjetër uh, e kisha emrin Ayana Williams. Mbaj, po por... po çfarë numri bie Këshu Kështu 138 në jo, po numër këmbë. Jo, numër, po flasim për gjatësi, A, ah, për gjatësi. gjatësi. këmbët, jo ah, okay. numri këmbës. Tani numrin e këmbës unë nuk e di se sa e ka. <laughs> Po, të 40-ta se s'bën një. Ndoshta. Gjithajë gjatësi. Por në këtë garë ka qenë edhe një vajzë tjetër, 24 vjeç, është Ayana Williams, e cila ka konkuruar pikërisht për të njëjtin çmim, por që e ka rrëmbyer Rusia sepse Ajana ishte rreth 50 cm më e shkurtër apo kishte këmbët më të shkurtra se 29 vjeçarja me emrin Ekaterina Lisina. Mirë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëmësit në Radio Klan FM 104. Fresh në 9:42 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Radio Club e Fem 104. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju urojmë ditë më të bukur dhe të mbar. Ju e dini që kur jeni në transmetim live, bëhet fjalë për emisionet, mund të ndodhin incidente nga më të ndryshme. Disa janë të paqëllimta, disa mund të jenë për shaka midis kolegëve, por kur bëhet fjalë për të paqëllimta, ndodh edhe kështu. Si do thonë ju? Në Alabama, të shtetëve të bashkurat Amerikës, Olta është një kolegu po. e ka emrin Chris Dan, çfarë bën? I cili jep motin. Mm -hmm. Pam. Si si. ne mund edhe ta dëgjojmë në këtë momente. there will be enough moisture and enough lift to get one or two of those really isolated spots out there on Saturday. Same thing for Sunday. This is through 5 p.m. A fairly quiet weekend. 88 Mobile, Fairhope, 88 Pensacola, Destin at 88, and 89 degrees in Evergreen. <laughs> bëri ishte ishte ai se nuk në momentin që Chris zë se po jep tani domethënë 88 88 Pensacola Destin at 88 88 Pensacola Se kështu e dëgjon wow. kur interneti aty E pra, të shpër e këndodur Chris Dan është në po, momenti që ishte duke zonë motin Problemi është a i shtrënguar Në fakt, a i është postuar, po themi, nëse kamera qëndron fikse, ai është postuar duke e mënjanuar pak uh, kamerën, Edhe... është trënguar dhe nuk e ka mbajtur dot në shkreti. Jo, ideja është po të ishte kështu natyrisht, për shembull, domosdoshmë sot në Tiranë do të jetë me <laughs> mikrofona që kanë në burë. Domethënë nuk do do kishte vazhduar, nuk do të ishte gjuar. Sigurisht ishte ndodhur po, asnjë gjë, por ai ka bërë edhe Mm. Ai ka qen shumë rësiklet duket. Dhe nuk do të kemi vranësira pra siç e tham, paktën ky ngjëve çikëmbëllim. Në fakt fundjava me sa duket në Alabama do të ketë gazra dhe <laughs> shitë lehtë tashiu. të ajërit. <laughs> <laughs> Me gjithë ato ndodhte edhe kështu tash, por lajmi i mirë, okay. i mirë. Nuk e kanë hequr nga puna. Jo, jo, jo. Lajmi i mirë është që Olta e jep motin ulur dhe unë sugjeroj që kështu të vazhdoj ta japë. Se në kënd po, po, nuk i diet se është Olta. Jo, ulur më ndrysh është. Sido që tjetë jetë ulur, domethënë në mbyt karrike. <laughs> E mia nën zor më Tani Ju si me kemi ne Pak me si kleq, Maltin Ne kemi sus <laughs> <laughs> Mirë, për se të shkojmë në publicitet, o do i apim të fitues, apo... A që cimë dritare njëri që... Pullat që kërkon të blendi, e tojnë në resortin Aiba, 515 i mbaron nëmëri Edisi dhe fiton një kupon nga German Optik. Bravo Edis! Ndërko, sa e njojmë Lori, në shtë mhm. fitues, një të të i mbaron fiton një kupon nga Mon Sherry. Bravo Margi Dhe ju kërkojnë dies, pasi censur altinit është gjetur që në 9:30. Është gjetur? Mhm. Seriozisht? Mm -hmm. Çfarë thua? 116 i mbaron numri Rolandit dhe ka thënë njerëz i zën. E dëgjojmë një herë. që është një apo jeri që na çe bën kështu. Unë <laughs> Shëndria juaj, faleminderit. Faleminderit që erdhët të flisni me ne. Gëzohem që gjendëm këtu. Ju jeni një njerëz i zënë. I zëm pra, i zëm Bravo, bravo, bravo Bravo, Rolandi, një një gjasht i mbaro numri pra Dhe fiton një kontrol të plot mjekësor nga spitali Amerikan Një dhurat nga Electronic Line Dy shishen nga kantina e pjeve Gjersh Kastrioti Këndërbeo Durus <gasps> Dhe një kupon nga German Optik <laughs> pra, Pes dhurat e i bjeho Azu, prima po Bravo, Olta Katër Bravo dhe Rolandit i pa parë, nuk e di se si ka shkuar mendja. Tanë magjia u prish, ne tham deri në fund shtatorit, por Altini ka fundjavën përpara, fatmirësisht, fatmirësisht <laughs> është shtunë edhe diela, kështu që do gjej një censur, kanë përshtypjen që do jetë më të mërshme se kjo. Më forca do të jetë. Kam bindje për këtë. Në mes të tetorit. Por jam shumë e lumtur që fundjava mbyllet bukur dhe ka një fitues në lidhje me censurën. Mirë, ne shkëputemi për pak minuta publicitet dhe rikthehemi me një këngë nga Altini. në 9:53 minuta kemi dëgjuar edhe këngën e ditës për sot. Kush është e olta? është Goni, 901 me numrin fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo Goni, të ndërko ndërkohë përpara se të lërgojme do të mbyllim klubin e mëmësëve uh, për këtë të premte të datës 8 shtator. unë kam një lajm për Oltën, lajm nga kina U, uh, faleminderit yjeri. <laughs> E di që të kishin ndihmuar, kështu që e bëjmë mbylljen në mënyrë dinjitoze me të të paksa. Eh, në një fshat kinez quhet Yambang në provincën Guizhou. Oh, sa bukur e ka thënë. Ëh. Është ruajtur uh, brez pas brezi një legjendë dhe një traditë tani më të cilët banorët e parë të zonës ëh eh, uh, kan domethën legjenda është kështu banorët dikur kishin probleme me ujin se nuk kishin ujë të pishëm dhe ishin në po themi gati duke vdekur nga etja dhe janë shpëtuar në atë moment nga një qen olta që i drejtoi drejt një burimi uji. Ata nuk e dinin që ekzistonte ky burim i ujit, por qeni arriti që ta gjejë dhe kështu banorët e këtij fshati kanë shpëtuar dhe kanë vazhduar të të jetojnë brez pas brezi. Kjo legjenda e dikurshme festohet në Kin, pikërisht në fshatin i uh, Jiabang dhe çfarë ndodh në këtë fest është që banorët organizojnë një festival të jesh zakonshëm ku ndryshe nga festivali i tmerrshëm që ndodh në Kinë që uh, bëjnë masakra me qend, këtu i nderojnë qend. Pra, pra qeni në këtë rast shihet si si si, si zot. Dhe gjatë qeni. Jo, ja, fatmirësisht. Ja. Dhe kjo është gjë e mirë dhe un jam habitur kur e pash këtë si festival, sepse gjithmonë në Kinë dëgjojmë lajme të tmerrshme në lidhje me kafshën. Qeni bëhet në formë sallate. e lë me kaq. <laughs>

këta çent, mm. thënë, ka një apo të gjithë merren, është thënë njëri që simbolizon kryqëni jo, kur thonë. Jo, marrin të gjithë çent. Kryqëni i gjithë qenëve Marrin të gjithë çent e kësaj province dhe vishën, siç u thash, vendosen në këtë fronin dhe mbahen nga njerëzit në shpatull dhe fillojnë të bëjnë ecje. Do të thotë jepet besë edhe që të han. Patjetër që po, madje edhe luten uh, që të kenë edhe një vit uh, sa më të mbar dhe të toka e tyre të prodhoi sa më shumë gjëra të ndryshme. Jo, jo çen Alta. Çan. Mirë, ne ju urojmë jo, një fundjavë. Jo, vetëm për Jerin, me që mm. kishte dhe Jeri një kërkesë dhe e bën fund. Ai i pa para. Bravo ti. Faleminderit, por unë dua t'ju uroj një fundjavë të mbarë të gjithë dëgjuesve. Do shihemi të hënë. Altini gjithashtu, Oltës Florit, Blendi të gjitha. Do dëgjohemi prap. Tani ta themi nga një fjalë të fundit. Po, jepi, ha. <laughs> Olta. Sa e <laughs> Lorka. <laughs> Bashkoj buzë të mirë të kam thënë. Mm. Ja, në teatri. Pas pak është Orgesa me Music Box. Mirupafshim, kalofshim bukur. Mirupafshim, kalofshim bukur. Ciao, ciao. <laughs> See, I've been waiting for so long or am I dreaming? Maybe I'm blind. This ain't the place I said I always wanna leave. in. Maybe I'm blind. See, I've been waiting for so long, waiting for so long. See, I've been waiting for so long. Why does it always seem so wrong? I've been waiting for so long. Tell me who is gonna be there.